Thank you. สกามาตินามานี้เจรณาที่บาแห่งการสุขและความทุกข์ของมนุษย์คนเราทุกทุกคนที่ความยึดหรือจำเริญได้ออมาเป็นนี้ เมื่อความสุขเกิดขึ้นคนทิ่มีพอใจอยู่ตลอดในเด็กมีความมีนด้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นความไม่พอใจ ี ప ย ర ు కూడా ดం ట ి పేరు ยూ డ ా ఏంటా అన్ని విధంగా ว่าชีวิตที่ของเราเกิดมาในโลกโลกอันนี้มีร้อน ได้พบว่าสิ่งเหล่านี้เองอันสิ่งที่ไม่พอใจได้แก่ความทุกข์เข้ามาสิ่งที่ความพอใจความสุขเข้ามาอันนี้เรียกว่าอันสิ่งที่จะพาให้ ยินดีและความยินร้ายมีทุก่ตลอมาถึงนี้จึงไม่เถึงอุปทานความยึดสือสิ่งอารมณ์อันหนึ่งอยู่ในใจของเราทุกทุกคนตลอดไปยังไม่ขึ้นอยู่กับการเกิดในโลกเวียนตายเวียนเกิดเพราะเหตุว่า dari mana? Wakil Rokin Kiroka Wakil Rokin Pre Wakil Rokin Ti Minu Kami Dalam Baik Ini Ani Dere Manusun Lalu Di Di Yang Beri Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu ในเวลาตัดเดี๋ยวนี้ อันนี้ไม่มีการลดตารหาไม่มีการตัดไม่มีการสูญหายไปประการใดรูปเป็นตวก็ต้องใจแต่นี้ไปอยู่ด้วยรูปเป็นสีใจนี้ก็ไปอยู่กับรูปของสีรูปเป็นเปรต รูปของเปรตรูปเป็นเทวดาใจก็ต้องไปอยู่กับรูปเทวดารูปเป็นมนุษย์ก็ใจต้องไปอยู่กับรูปมนุษย์ทั้งหลาย ความเสียหายการตกแต่งเป็นรูปนั้นได้เสียความดีคือทุกชลาค่ะการตกแต่งเป็นรูปอันไม่ดีนั้นได้เสียทุกชะลาค่ะแปลว่าทำความชั่วถือความใจใจทุกอย่าง มนุษย์คนเราวันนี้ข้าทำบุญวันพรุ่งนี้ข้าทำบาปเมื่อวานนี้ข้าทำความชั่ววันนี้ข้าทำความดีปีนี้ข้าทำควชั่วตลอดไปปีกหยนี้ข้าทำความดีตลอดมา ชีิตนี้ข้าทำมาชั่วตลอดถึงนี้ชีิตนี้ข้าทำความดีตลอดไปถึงนี้อันนี้เป็นเรียกว่าความดีเกิดขึ้นความชั่วเกิดขึ้นจากที่เราเป็นมนุษย์ความดีไม่มีปัญหาความชั่วไม่มีปัญหา ความชั่วจะไปเกิดเป็นอะไรก็เป็นเปรตเป็นที่เป็นสัตว์ความดีจะพาให้เกิดเป็นอะไรก็เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นคนอันนี้เราทุกคนอยู่ที่นั่นว่าบัดเดี่ยวนี้ตัวของเราทุกคนมันยังเป็นผู้สุชน Manakala survey has survey manu survey pray survey ki survey ko. Pien pai pien ma survey survey ni. Mereka orang dan mana? Mereka pun survey. Pien pai pien ma survey survey ni. Jadi di orang lain มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างเป็นที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่การควรรู้อันนั้นเรีความช่วยความดีตกแต่งนี่ก็ต้องอยู่ในรูปรูปดีอีกหนรูปชั่วอีกหนึุกอย่างนั้นตลเป็นนี่อันนี้ก็เรียกว่า sao thân lại hiểuมันเกิดมันตายอยู่อย่างนี้ตลอดมาถึงนี้พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตายในโลกคำสอนที่เจตเจตให้แก่มนุษย์ทั้งหลายผู้มีนิสัยปัจจัยทุกคน ทำความดีของตนมาพิจิตกันมาเป็นนิจในชีวิตการเกิดในโลกเพื่อสำเร็จมากกว่าคำว่าสำเร็จแปลว่ามันมีการเกิดอีกต่อไปมันมีทุกข์อกต่อไปมันมีความเศร้าโศกเสียใจต่อไปก็ตาม อยู่เป็นจุดตลอดไปสิ่งนี้จได้อันนี้ให้เราทุกคนรู้คิดอาว่าตัวของเราทุกคนในเรื่องนี้สุขาเวทนาเกิดขึ้นเราก็ยินดีสุกขาเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไม่พอใจเป็นด้วยเหตุใดก็คือความมีความความโกรธ vẫn tự mình là hết được chúng ta là tình ý nên chỉ có một lời thúc quần ta là mà tình ý Vũ quân cũng thể khẳng định mong quần hành năng khỏe và phụ quân lẽ Chả khi mà thẳng hành tình chỉ đại cửa chỉ cửa chúa Nên em có lòng thúc quần chủ thịt nâng Nên là và หรือว่าตัวของเรานั่นเองจะเป็นลูกผู้หญิงตลอดไปมันเป็นลูกเปรตก็ได้เป็นลูกผีก็ได้เป็นลูกตาก็ได้เป็นลูกเทวดาเราเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายขนาดนี้ตลอดไปเป็นไม่ใช Biarlah mungkin pada firman kita luar ini nanti. Anya lo, lo, lo, hati dari lo, lo ini ini itu, kuang itu, nyonya itu, beliau jadi kalau mati ini. เราผู้ที่มีจิตอยู่ในทางกาลเกตนี้ มันจึงได้ถือความดีและความชั่วและไน่ได้เกิเป็นคนเป็นชาเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวดาเป็นไปเป็นมาตลอดไปเป็นนี้แมเราทุกคนจงคิดอ่านแี่ว่า เราเป็นมนุษย์วันเดียวนี้ทำอะไรแบบนี้ก็รู้แก่แก้วว่าการน้องเพ็นบุญกุศลการน้องเพ็นให้ธรรมะเกิดขึ้นการน้องเพ็นให้ปัญญาเกิดขึ้นการน้องเพ็นให้องญาณเกิดขึ้นการน้องเพ็นให้วิชาญาณเกิดขึ้น ในจิตของตนเราทำจิตนี้ทำในวิชาญาณรู้